غابه جنگل یقترب نزدیک می شود فجعتا ناگهان استغرب تعجب کرد ضاع شخص في و وبعد مده رأى اسدا يقترب منه فلم يعرف ماذا عليه ان يفعل فقام يصلي اقترب الاسد اكثر والرجل قام يصلي ويدعو وفجاه قام الاسد يصلي معه استغرب الرجل وقال للاسد انا اصلي عسى الله ان ينجيني منك انت لماذا تصلي قال الاسد انا دائما اصلي ركعتين قبل الاكل فردی در یک جنگل گم شد و پس از مدتی شیری را دید که به او نزدیک شد. نمیدانست چه باید بکند به نماز ایستاد شیر به او بیشتر نزدیک شد و مرد به نماز و دعا ایستاد ناگهان شیر نیز به نماز ایستاد مرد تعجب کرد و به شیر گفت من نماز میخوانم به امید اینکه خدا مرا از شر تو نجات دهد تو چرا نماز میخوانی شیر گفت من همیشه پیش از سرو غذا دو رکعت نماز میخوانم